inama amateka y'u Burundi n'igihugu ca Kenya ngo bigiye gutsimbataza imigenderanire nkuko byashikirijwe n'umukuru w'inama amateka inyuma y'umubonano yagiraniye n'userukira igihugu ca Kenya kuri uyu wa gatatu bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Kirundo bafise amakenga ku bwishi bw'abanyeshure bo muri mu mashuri shingiro ushobora gutuma umwimbo bazoronka udashimishije aho bagasaba leta kugwiza ibirasi buca nayo ndi imvugo iremesha y'uno munsi iza kutuyagira ku bijanye n'imvugo ikoreshwa mu gushaka gushika ku nyungu kanaka eri kadogo ni wari katuma amajwi bashikira ivite rinje imbere nje ngomanda bashikirize ano makuru sangwa muri sanze kuri radio ubutungane hamwe n'aba n'abajejwe isuku muri ico gikorwa basavye ko ububare bwose budafise isuku bwo kugagwa hagakora ubukwije amategeko mu isekeza ryatangujwe ryo kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko muri iyo ntara abantu cumi akaba aribo bamaze gufungwa impunzi zirenga ibihumbi mirongo ine nizo zimaze guhunguka mu kiringo c'amezi atatu aheze zivuye mu gihugu cy’u Rwanda Tanzania n'ahandi mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ryashikirijwe n'umuvugizi wabwo mu ntango z'uno kwezi amenyesha ko bamwe muri izo mpunzi ari abaza bafashijwe n'ishirahamwe rijeje gutahukana impunzi HCR abandi nabo bakaza ku gatwe kabo kuri Kirepierre nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu impunzi zingana ibihumbi mirongo ine na bitatu n'amajana umunani na mirongo ibiri n'icyenda nibo eh, bamaze kuza abo rero bakaba bagizwe n'abaje bafashijwe n'abasanzwe babafasha nka rya shirahamwe HCR bangana n'ibihumbi cumi na bine n'ijana na cumi na batatu abo harimo igihumbi n'amajana atanu na cumi bavuye mu gihugu cyu Rwanda muri ya kambi y'Imahama harimwo abangana n'amajana abiri na mirongo umunani n'indwi bavuye mu gihugu cya Kongo hamwe n'umwe yavuye mu gihugu ca Malawi abasigaye bavuye mu gihugu ca Tanzania eh, ruhande rero y'abo baje babifashijwemo hariho abangana ibihumbi mirongo ibiri n'icenda n'amajana indwi na cumi na batandatu baje bizanye batarinze kubifashwamo bakaba bavuye ahanini mu gihugu ca tanzania n'ahandi twokongera kuko tariki imwe y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka abavuye mu gihugu cy'u rwanda umugwi w'abantu bangana amajana atandatu na mirongo itanu harimwo n'ijana na mirongo itandatu batavuye muri akambi y'imahama bavuye mu bisagara bitandukanye ngaho mu ico gihugu cyu rwanda cane cane ikigali kigali izindi mpunzi zivuye muri tanzania zingana n'impunzi amajana icyenda na batandatu intara hanini zakira impunzi nyinshi muri kino gihe ni intara zishika kuri zitandatu arizo makamba ruyigi cankuzo kirundo muyinganangozi aha twovuga yuko abavuye cyane cyane mu gihugu cya Tanzania bashikira mu ntara zibiri ahanini arizo Ruyigi na Cankuzo hamwe n'abavuye mu gihugu cy'u Rwanda bashikira ahanini mu ntara ya Kirundo tukabona rero yuko iki gikorwa cyo kwakiriza impunzi gishimishije aho tukigejeje ubu kandi tukabona yuko impunzi z'abarundi ziri hanze zitabiriye koko akamo nyinshi bahera umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushasha yabateye bamwe bari bugaraniwe mu bindi bihugu kubera kiya kiza ca corona ntibarimwo abo ntitubashira mu mpunzi nicyo gituma muri bino tigiri ndababariye batarimo kuri ivyo bitigiri hakaba hiyongera ko abarenga amajana atatu batahutse ku munsi w'ejo bavuye mu gihugu ca Tanzania nkuko tubikura ku rubuga ngurukana umenyi bw'ubwo bushikiranganje mu makuru avugwa mu gisata c'indero ubwishi bw'abanyeshuri mu mashuri amwamwe y'ishure nshingiro bituma bicara ari batatu canke bande ku ntebe ngo bizotuma abana batiga neza kandi n'umwimbi bazoronka ntuzo bushimishije kuko ngo umwigisha umwe adashobora kubakurikirana neza ariko arabigisha canke no mu gihe bariko barakora ibibazo ayo akaba ari amakenga yabamwe mu bavyeyi yo mu gisagara ca Kirundo aho basaba leta kugwiza ibirasi vy'amasomero intebe hamwe n'abigisha bavyigiye ni nkuru tubaza Abraham Safari mu mashuri shingiro nka yose ya leta yo mu gisagara ca Kirundo cane cane mu myaka ihera mu mu wa mbere gushika mwaka w'umunani usanga abanyeshuri bari hagati ya mirongo itanu na mirongo indwi mu ishuri rimwe bakicara batatu canke bane ku ntebe bituma mbere ngo n'izo ntebe zononekara hakiri kare ku mashuri atatu yo mu gisagara ca kirundo twaciye ko nta shuri na rimwe rifise abana bicara ari babiri hose bicara ari batatu canke bane aho ni ku mashuri nshingiro ya kanyinya bushaza na islamike abanyeshure baba ari bane canke batatu basangira igitabo kimwe ku ntebe bamwe mu banyeshure bicaye impera bakaza barakwega bya bitabo kugira ngo barabe ibyo baba bariko bariga ibituma n'ibitabo bitabuka bitamaze na kabiri bamwe mu bavyeyi barereye kuri ayo mashure bafise amakenga ko abana babo badashobora kwiga neza canke mbere ngo n'umwimbu bazoronka ntuzoba ari uwabo bwite kuko mu gihe cyo gukora ibibazo bigoye kubatandukanya ibituma baca barabanirako na bamwe mu bigisha barabona ko ari ikibazo kwigisha abana bangana uko ariko bobo bamenyesha ko atako bari bubigire ngo baragerageza bagakora uko bashoboye mu buyobozi bw'indero mu ntara ya kirundo baremera ko icyo kibazo bakizi bakavuga ko abajejwe intwaro mu makomine bazovugana n'abayobozi b'amashure kugira ngo barabe ico kogwa abavyeyi bobo basaba leta ko yokongereza ibirasi n'intebe ku mashure hamwe n'abigisha bavyigiye mu kirundo Abraham Safari kuri radio isanganiro urakoze Abraham Safari tuve mu ntara ya Kirundo tuje mu ntara ya Kayanza hamwe mu mavuriro agera kuri cumi 15 yo mu ntara y'ubuvuzi ya Kayanza ari afise ikibazo cyo kutagira umuyaga nkuba n'amazi meza bamwe mu barongoye ayo mavuriro bakavuga ko ivyo bituma badashobora gutunganiriza neza abagwayi bituriye ayo mavuriro muganga Congera Celestin arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza akamenyesha ko mu buyobozi bw'amagara y'abantu basaba abarongoye ayo mavuriro kwitunganya no gushiraho ibikoresho ibikoresho bitanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba hamwe no gushiraho ibikono bibika amazi mu gihe habonetse mu ntumbero yo gutorera inyishu y'agateganyo ivyo bibazo ni nkuru ya Patrick Sengiyumva amwe muri ayo mavuriro atagira amatara n'amazi ni nk'amavuriro gahe na nyabihogo zo muri komine kayanza ngoro na kibaribari yo muri komine gatara hamwe n'amavuriro rugazi na ryamukona ari muri komine kabarore umwe mu barongoye ayo mavuriro twavuganye batumenyesheje ko ubwo bukene bw'amatara n'amazi butuma hari ibikorwa bimwe bimwe bitashoboka abo nabo bagatanga akarorero nko gusukura ibikoresho byakoreshejwe mu buryo bwo gutekwa abavuga ko biheza bigakorwa hifashishijwe umuriro w'inkwi canke amakara abo barongoye ayo mavuriro atagira amatara n'amazi bavuga kandi ko hari n'ibipimo vy'indwara zimwe zimwe bitashoboka kubera ubukene bw'amatara hamwe ndetse no kubika imiti imwe iba kubikwa muri cya gikoresho gikanyisha iyindi ngorane yo kuba ayo mavuriro atafise amatara abo bayarongoye bavuga ngo niyo bishyitse hakaba ababyeyi bibarutswa mu ijoro kuko nk'uko babishikiriza abaforoma baheza bagafasha abo bavyeyi hakoreshejwe amatara asanzwe abo barongoye ayo mavuriro afise icyo kibazo bagasaba jeje intwaro kubafasha mu kuronsa ayo mavuriro amatara n'amazi kugira ngo bashobore gutunganiriza neza abagwayi babitura mu gihe cy’indwara muganga congera Celestin arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza akamenyesha ko icyo kibazo akizi ndetse yamaze kubimenya kubimenyesha mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida agasaba ariko abo barongoye ayo mavuriro mu ntumbero yo gutorera inyishu vy'imfatakibanza ibibazo bimwe bimwe ko boshiraho vya bikoresho bitanga umuyaga nk'ubuturuka ku mishwarara y'izuba bakanategekanya n'ibikoresho byo kubika amazi igihe abonetse nayo ngo kubijanye n'ibipimo bimwe bimwe by’indwara bitashoboka kubera ubukene bw'amatara muganga congera Celeste asaba barongoye ayo mavuriro ko boza baraja kubikorera ku bitaro canke ku mavuriro abegereye afise amatara mukayanza Patrick Nsengiyumva ku bwa radio isanganiro bavuga ko batagishoregwa cyane kuko abakiriya baronka arabikorera arabakorera muri iyo soko bagasaba leta gukora ibishoboka gukora ibishoboka kugira abo badandaza basubire gukora dukurikira bamwe muri abo badandaza bakaba bayaze na mayonga jean marie ego nyine cyarahindutse kubera hari ukuntu batora ibintu hama bakaza bakarya ngo bakasigaho gusigaye nk'amahera cyangwa nyine bakanyene urabona natwe twagenda tugasoma nk'utuntu ntibitorohereza kuza gusoma ndumva rero byose yuko mwotunyarukiriza nkeka mukadukora nk'igikorwa mukatuvugira hamwe bakadukorera isoko cyarahindutse cyane kubera urumva turahomba abakiriya ujya mukiriya kuba ataronka biterekana neza ngo agaruke urumva baricaye bose saba yuko yuko mwotuvugira mu bwaho mukadushyikira hejuru bakanyereza gukora isoko hanyuma nawe tukaraba kumwe na twasubira kuronka ubucuti bukongerekana nka kwa kundi ubusanzwe nyine bimeze ko uwari wese yoba akorera ahegereye iyo soko ikibazo cyari abakoze ko kubera nubwo umuntu atabakorera mu isoko abakorera baza bagashorera abandi bahegereye dusabe ko n'ubu abatera abantu baterera hama leta igashyiramo ingufu kugira isoko isubire kubakwa kugira ngo abacuruza nabo basubire ku mirimo ibikorwa bibandanye uko byahora nk'abahora baza gutora nk'agafu bagapima mu isoko k'ibigori nk'aka beniseye ubu nta bakiza kubera ataronka aho bakore cyane cyane nk'ifu n'amakoto kuko ahanini natwe tudandaza ifu n'amakoto n'ifarine n'isukari kuko isukari eh, mu isoko irahari bahora badandaza gusa ngo barondere aho bakorera nabo nk'aho bahashije ibyabo basubira ku mirimo eh, kuko nk'ubu baratakaje ikintu kinini nko mu muryango nayo bamwe mu bafise amazu y'uburiro n'abari basanzwe basumira muri iyo soko iherutse gusha bamenyesha ko bakoresha umwanya munini iyo bariko barondera aho basumira udusoko twifata kibanza tukaba twaciye dushingwa ku ibarabara ry'indwi no kuri centre Jeune Kamenge bagasaba ko iyo soko yosubirwamo vuba kugira ngo boroherwe kuronka utwo bakeneye kurikira bamwe muri abo badandaza kuko ubu isoko yimukira kuri santire jene hari igihe icirondo utakironka usanga uwakidanaza ataraza ugasanga nk'umukiriya wawe wakereje amahera yahora akopesha ukazoyajana ugasanga sihari ubu rero turabirondera kenshi hari igihe tubironka n'igihe tutabironka ubu rero biraduhangayikisha cyane aho mbaye jewe kujya ku isoko aho kuri santire jene yimukiye ni ukuri n'umwanya munini biradutwaye umwanya cyane kuko ni kure y'aho twahora tujya icyo dusaba abo bagirira n'ingoga bagasubiramo bagasubira kandi kudandaza kubera bitorore na twebwe tujya badandaza biratugora cyane ikintu umuntu yosaba nk'ubu ni ukuraba nyine abatanga intererano bakazitanga hama bakubaka tukabandanya dusoma twosaba rero yuko bodufasha n'ukuri bakaduterera iyo soko igasubirwa n'ukuri tukajya tuhajya ku isoko byo tubera byiza cyane kuko ni kure umukuru avugwa mu gisata cy’imigenderanire ugusimbataza imigenderanire hagati y'inama nkenguzamateka z'ibihugu by'u Burundi na Kenya niyo ntumbero y'umubonano mukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yahaye userukira igihugu ca Kenya mu Burundi kuri no wa gatatu igitega Emmanuel Sinzohagera akamenyesha kandi ko kari n'akaryo ko kumushikiriza ubutumwa bwa mugenzi we bwo kumukeza ku mabanga amashasha yo kurongora inama nkenguzamateka iyo nkuru tukaba tuza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma Vugundemeshi imvugo y'impigi amabi y'ikivunga gikoreshwa kenshi mu gushaka gushika ku nyungu kanaka tarsise bibona Bimenyimana umuhinga mu by'imibano n'amamuko y'abantu agasigura ko ibyo biha inguvu abazikoresha bafatiye ku byabaye muri kahise canke kandi bagafatira ku kungene byifashe mu kibano kubwiwe atagikozwe kugira ngo bituzwe bishikana ku mabi aguma yisubiriza kuko atacakozwe kugira bihanwe ornela muco iyo umugwi kanaka ushigikiye ikibi ahanini ngo ubushaka guca muri iyo nzira mu gushika ku nyungu zabo umuhinga mu by'imibano n'amamuko y'abantu taxise Menyimana asigura ko muri gihe uwo mugwi ubona ko atayindi nzira isigaye gukoreshwa gutyo bakabona no kuyishigikira hariho ingimba imwe ku nguvu z'umuntu ico no kwita force physique hariho ingimba ivuye ku cy'umuntu afise canke amaze icyo twokigereranya na force cyangwa violence symbolique akaba ati eh, kanaka afise ikibanza arafise icitwazo arafise kimushikiye kandi arafise n'ububasha bwo kubikoresha ni ukuvuga umuntu akabyishyiramo yuko kanaka ari umuntu akomeye cyane kugira ngo abisigure yuko ari byo abona biko bibereye arashobora gufatira kuri kahise akavuga na kanaka kugira ashike kuri iki yakoresheje ega kugira umuntu akoresha ingimba ni uko abanza kuraba mu kibano arimo habaye avuga ati eh ntakabura ashikira ibi nuko yakoresheje mu gihugu hibonekeza abantu bamye canke bashigikiwe mu kibi ngo bituma n'amabiki ivunga ashobora kuguma yisubiriza rega ingimba yemaze guhamagara ingimba ni kwa kundi uca usanga habaye ihorahorana ni ukuvuga wewe ingimba nayo ntigira igipimo ni ukuvuga wewe wakoresheje ingimba kubera ko umwe wegahima ukoresheje ingimba nawe atazogenda kurondera abandi bazofashanya kugira ngo bakwishyure kandi banakwishyure gusumba uko wowe wakoresheje za nguvu zawe cyangwa imyangirwa yawe kubwo muhinga kugwanya imvugo nk'izo zishobora gushikana ku njyane ngo biroroshe mu gihugu kirimo amategeko amategeko ariho kugira ngo ka kantu ko kwiyemera ko umuntu uwo wese kamwe navuze ko ari muri kamere y'umuntu yuko akemeye ko aba ari we yemerwa cyangwa yishyira imbere ashyirwa imbere n'amategeko ariko adakoresheje ingimba aho rero ni za nzego nshya inzego zijejwe ubutungane inzego zijejwe umutekano inzego zijejwe kwivuna amazi ziriho kugira ngo zibutse abo bantu bokoresha ingiye kubura urumva uvuze yandimba ati nico kintu yoshira imbere kugira ngo yegeze inyuma canka hane ba bandi nabo mu nyuma uko ingimba nimara igihe kirekire uko nabivuze birashika higahera kuko wikoresheje uri kurakura urasaza hama yangimba igahera ni ukuvuga ba bandi nabo bamwe begeje inyuma kubera ingimba nabo barabyara ugasanga bagumye muri ingimbi igaruka ingimbi igaruka ngo byiza kandi kwaba ukubangabangana hagati y'ubutungane n'inguvu kugira ngo ubutungane bugire inguvu kandi ngo n'inguvu zikoreshwe hisundwa amategeko nk'uko bivugwa n'umwanditsi Blaise Pascal urakoze honera muco tugaruke ku nkuru twari twabashikirije gutsimbataza imigendanire hagati y'inama nkenguzamateka z'ibihugu by'u Burundi na Kenya niyo ntumbere y'umubonano mukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yahaye ubuserukira igihugu ca Kenya mu Burundi kuri no wa gatatu igitega umu Emmanuel Sinzohagera akamenyesha kandi ko karakaryo ko kumushikiriza ubutumwa bwa mugenzi we bwo kumukeza ku mabanga amashashe yo kurongora inama nkenguzamateka tumutega biri cyambere kwari kuza kudukeza kandi akaba yari yanatumwe na nyakubahwa cyane asanzwe arongoye inama mpinguzamateka y'igihugu cya kenya aho yatungiye ubutumwa bwo kudukeza ku bwana mabanga eh, mashasha duherutse kuronka kandi yifuza yuko eh, imigenderanire yari yasanzwe hagati y'izi nzego uko ari zibiri yobandanya kigira kabiri kwari ukuvugana imigenderanire Eh, hagati y’ibigo byacu ko ari bibiri ingene twoyikomeza na cyane cyane uko zino nzego zacu zibiri zofashanya mu ntumbero yo kugira ngo abarundi hamwe n'abakenya babeho by'ukuri neza amahoro n'umutekano bashobore gushyigikirwa n'inzego z'abitorewe n'abenegihugu natwe twamwemereye yuko by'ukuri tugiye kuraba ingene ni na hano duce dusozera amakuru twari twabateguriye ndabakengurukira muri mwese mwamwiyateza abiri nkengurukire iriya kadogo yamfashije kugira ngo ashobore kubashikira iveterineri imbere nako ndabashikiriza n'amakuru ndayifurize kugira umunsi mwiza